Filipina szymanowska Jezinska estis pola pianisto kaj componistino naskita en Varsovio, filino de Franciszek Szymanowski kaj Agata Wołoska. Ŝi geedziĝis kun Franciszek Jakub Jezinski kaj havis kvar infanojn. Filipina Jezinska estis uno la tri talentaj virinoi pianistoi cae componistoi quiui signis la polan art musicon de la decnaua iarcento. Cune cum Filipina, el staris sia bofratino Maria Shimanoska, de quiu si estis influita quiel componistino, cae tecla bonda qui es pianluda pregio de la virgulino aciris internazian famon filipina, studis pianon in Sankt Petersburgo ce Charles Meyer, cae iom pos iom si aciris reconon kiel pianisto, cae kiel la verkistino de multai pianludai pezoi en brila stilo, fantasioi, nocturnoi cae valsoi. Si ancau componis pezoin por orgeno cae cantoi parte pri religiaj temoi. con Dio, canto al Sancta victoro, canto en problemo, Ave Maria La maya La de dichita i alla di patrino Maria, comencigis en Europa en la y arsento, fare de la de Hispanio Alfonso la deca. Ili estis adoptitai en Polando mese de la Degnaue Iarcento. Tiui religiae ocasajoi estis por la poloi ancau patriotai esprimoi. Tio, char l'autoritatoi precipe en la dispartigo de Prusio, mal la uson de la pola lingvo en pregeioi. Crome estis malpermesitei la rencontigioi. Tamen, la precioi cae cantado generaligis dun la maiai diservoi ce voi flancai capelloi cae statuoi de la dipatrino. Ili ocasis per stricta gardado de la voio, ciam la gendarmoi al proximigis la gardanto avertis la parto prenanto in porque ili casu sin en l'arvaro, arbaro circa la capelloi. en tia situazio crescis la vezono y religia i canto en la pola lingvo. estis creitai i canto collecto i qui u estis cantata i cun speciala entusiasmo kai heime kai dum la religia i Tiei cantoi estis componitai cun textos de diversai poetoi, kiel Mikolaj Semcharzinski, Franciszek Karpinski, Adam Miskiewicz, Karol Antoniewicz. Uno el la cantoi componitai fare de Filipina Czerzinska, kiu gioigis Varsovion tiu tempe, estis titolita né la sunin, ca esti dedicita ala di patrino. Gi havis quar eldonoim en la pola, publicigitai inter 1870 ca 1915. La texto de la pastro Karol Antonievich estas mal Eble la tono de tiu canto estis influita de la eventoi quiu iocasis en Galegio en 1846, quium la poeto travivis kiel pastro. Ancau la melodio de citiu canto estas cortuja cae dramezza. Gi estis ofte cantata in pregeioi dun la januara ribelo kiel spezzo de nazia himno. En la sequa iarcento la gvidanto de la signum ensemblo, Stanislav Glovaski, bele arrangi gin por mixita coruso. Quelcai el la componajoi de Filipina Jerzinska estis publicigitai plei parte iesia propra el speso au fare de bonconatai varsoviai eldonistoi. Estis vercoi quiu iec meritis du el donoin en la samaiaro, kiel exemple nocturno por forte piano, cae la ses contradans frances por le pianoforte. La canto en problemo, dedicita a la Sancta Patrino, estis eldonita du foie en la pola inter la iaroi 1870 cae 1871. La sonorilo estas nocturno por piano quiu havis ancau duel donoin. Siei vercoi includas technique cae musique progresinta in pian ludoin. Si estis granda patrioto quiu sub la pretexto de musicae vesperoi invitis granda in pola in conspirantoin al sia domo.